homem. So my vrou sê vandag vir my Anu jy moet jou baard skeer. Um want jy lyk bietjie soos 'n noob. Maar ek moet nou vir julle sê ek gaan hierdie week gaan ek nou saam met 'n klomp dominees gaan ons almal uh, na 'n plek toe, al die dominees van die NG Kerk en hulle gaan nou praat en toe dink ek nou by myself, as ek nie 'n baard het nie en ek pitch nou daarop hierdie jong dude, dan gaan niemand aan my luister nie, nê? Nee? Want ek ek lyk like nie wys genoeg nie. So vanaand gaan gaan julle minds geblou word. Ek moet kyk hoe wys lyk like ek nou. Um sommer net 'n joke maar jy het nie gelag nie. Okay. So vanaand vanaand gaan ons 'n bietjie chat oor secret spaces. En Jy het dalk op Instagram gesien op Facebook Secret Spaces en jy het gedog, "Jesus, waar praat ons?" En toe sien jy Iron Man en Captain America, toe sê jy soos, "Ooh, Avengers. Ek kom kerk toe." Maar ek gaan nie vanaand met julle oor die Avengers praat nie, maar ek ek gaan iets vir julle sê van 'n identiteit wat bietjie bietjie geheim is, bietjie binne ons is, bietjie ons harte moet beweeg. En dit is waar ons vanaand bietjie gaan chat, maar Voordat ek nou met julle daaroor begin praat, gaan ek eers weer vir julle 'n bietjie iets vertel van die wêreld daar buite en en dit is ontstellend. Ek gaan vir julle 'n video wys daarvan ook. Um maar dit is ontstellend. So ek wil nou vir jou sê verskoon laat ek dit doen en en ek wil sommer net eers net om verskoning vra om te sê ek ek weet dit is 'n horrible ding. Die meeste van julle wat hier sit is in skool, baie van ons is op universiteit of of uit skool uit al en hierdie ding raak ons almal. Al gebeur dit in Amerika raak dit ons almal want dit is dis hoe die mensdom geword het. Dit is die wêreld. Dis die mense waarmee ons nou in kontak kom. Dit is die goed waaroor ons lees in die media. Dit is deel van ons wêreld. Nou ek weet nie of julle deesdae die nuus dop hou nie, maar iemand het vir my gesê daar was weer 'n shooting in Amerika hierdie week, soos ons nou praat. Hierdie week was daar weer 'n shooting in Amerika. Nou daar op die bord kan julle nou sien die statistieke van die dodelikste events in Amerika in die afgelope afgelope 20 jaar is daar soveel mense al doodgeskiet. Hulle sê dis iets al soos oor die 500 mense wat doodgeskiet is deur mense wat net 'n geweer kry in hardloop in 'n skool in, in hardloop in 'n fliek in, dit in Nieu-Seeland ook gebeur in 'n moskee in en mense doodskiet. Waar kan julle sien Las Vegas was die grootste een, 58 mense doodgeskiet, ou uit 'n hotelkamer uit bo mense doodgeskiet. Maar die een waaroor ek vanaand met julle gaan praat en ek begin daarmee is die een wat in Parkland gebeur het, in Parkland, Florida. Want daai een het my regtig geraak. Want in elke een van daai events en jy kan sien Paakland dink ek is die, is die mees onlangs die enige gewees behalwe nou vir een in, in hierdie week. Maar in 2018 het Paakland gebeur. So dit was 'n skool in Florida, net soos Stellenberg. En die kinders het letterlik net skool toe gegaan en hierdie ou het ingehardloop en hy was een van hulle pelle, skoolpel. Imagine nou een van jou vriende hardloop aan met 'n geweer en hy skiet 17 van jou klasmaats net daar voor jou dood. Die mense was so getraumatiseer dat hulle vir 'n paar maande nie skool toe kon gaan nie. Hulle het lank met die mense gewerk, lank met die mense gepraat en gesê, "Luister maar, ons moet nou ons moet nou aanbeweeg met hierdie ding, maar die kinders kon dit nie los nie." En dis hoekom dit my my so geraak het. Want dit het hulle harte begin verander. Want in elke shooting wat gebeur het in Amerika was mense maar net soos it happened again. Dit's nou gebeur, dit's okay. Ons kan nie die gun laws restrict nou nie. Jy weet ons moet guns hê want ons moet beklei teen mense. Maar hierdie kinders wou dit nie laat gaan nie. Hulle hulle het nie opgehou beklei vir die gun laws nie. Nou vir die van julle wat nie weet wat die NRA is nie, die NRA is die National Rifle Association of America en hulle het hierdie webwerf waar hulle vir jou vra om te join. So hulle sê vir jou, koop guns. Jy moet jouself kan verdedig. Koop gewere. En vir die van julle wat al ooit in Amerika was, as jy letterlik en ek was nou al daar, as jy oh, skus, as jy in 'n Walmart instap kan jy letterlik oor 'n counter 'n geweer koop. Jy's 17, 16. Niemand gaan vir jou vra, hoorie maar, miskien dis kom ek ook 'n baard uit. Jy weet niemand gaan vir my vra hoorie waar sou ID nie. Ehm um, maar deesdae as hulle kyk na my hare dan weet hulle sommer ek is nie meer 16 nie. Maar niemand gaan vir jou vir jou ID vra nie. Hulle hulle gaan net vir jou 'n gun verkoop want die NRA verkoop dit. Nou hierdie is hulle CEO, Wayne Lapierre. En wat hy gedoen het is hy toe toe mense nou begin uh, met hierdie mass shootings toe Las Vegas gebeur het al hierdie goed. Toe begin hulle met 'n nuwe narratief. Nou as julle nie weet wat 'n narratief is nie, hulle begin 'n nuwe storie vertel vir mense om te sê dis waaraan julle nou moet begin glo. Want mense wil sê ons moet gewere wegvat. Ons moet vir mense sê jy kan nie meer oor die counter 'n geweer koop nie. Kom Wayne Lappie hier en hy sê vir mense the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Dit is nog steeds die NRA se narratief. Hulle sê nog steeds vir mense, die enigste manier hoe jy slegte mense met gewere stop, is as daar goeie mense is met gewere. So jy kan nou dink Amerika vat hierdie ding so ernstig op nou. Dat hulle is besig, ou Donald Trump het gekom en hy het gesê skole, in skole, jou onderwysers moet eintlik met gewere ekoop word in die skool. Sodat as daar iemand inhardloop by kans, dan kan hulle nou maar met die accuracy wat hulle nou het, kan hulle nou begin skiet op hierdie persoon. Dit is waarna Amerika nou glo en hulle trek mense in in hierdie narratief in. Hierdie ou is een van NRI TV. Hulle het selfs toe 'n TV-program begin. Wat gesê hierdie ou moedig mense aan, koop gewere, beskerm julleself. Die mense gaan kom, hulle gaan jy weet, hulle gaan alles by julle kom steel. Julle moet gewere hê, dit julle moet reg wees om te beklei. En ek het nou hierdie ou se naam vergeet. Vergewe my, ek gaan nie sy naam vir julle sê nie, maar hierdie video wat ek julle nou gaan wys is is wat na Parkland gebeur het hierdie dokumentêre program het gegaan en hulle het die studente van Parkland gevat en hulle het nou 'n bietjie met hulle pad gestap, die ouens wat in daai klas gesit het toe dit gebeur het. En iets wat wat toe wat my verskriklik getref het, is met el, met elke ding, hulle het selfs met hierdie ou gaan praat en vir hom gesê, "Hoe kan jy glo in hierdie goed? Hoe kan jy nog steeds glo dat gun laws nie moet restrict word nie? Dat mense nie moet kan sê maar jy kan nie 'n geweer oor 'n counter koop nie, want dit is hoekom hierdie goed gebeur." En die kinders wil dit nie meer hê nie. Toe begin hulle 'n movement maar dat hierdie ou nog steeds sê the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Nou julle sal onthou laasweek het ons 'n bietjie gepraat van daai hele ding van die oomblik as jy 'n paar tradisies laat gaan, jy bietjie die samelewing challenge is dit wanneer jou wêreld begin skuif. Ek dink Amerika het skuif nodig as ek kyk na wat hier gebeur. Maar ek wil gou hierdie vir julle wys net dat julle 'n idee kan kry van hoe Parkland gebeur het en wat met die studente gebeur het na die tyd. Ja, want julle moet maar net die klank daar vir my reghou. Thank you. seeing all the kids just kind of file in. There are tons of officers from the police and sheriff departments and a lot of members of the community who are supporting the kids as they go through. What's really strange about being here is that this scene is familiar. We've seen this unfold so many times. And I think what these kids hope is that this scene will no longer unfold in different cities across America, that they can be the generation that actually changes gun policy. Parkland was just the latest in a series of devastating mass shootings that have terrorized American communities and killed nearly 500 people in the last decade alone. While the calls for gun control rang loudly after the Sandy Hook Elementary School shooting, which took the lives of 20 children and six adults, Congress was paralyzed by partisan gridlock. Meanwhile, the National Rifle Association was establishing a new narrative, not only dismissing gun control, but calling to arm more people. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Like many Republican politicians, President Trump is following the NRA's lead and promoting their push to arm a very specific set of good guys, school teachers and staff. But we have to take steps to harden our schools so that they're less vulnerable to attack. This includes allowing well trained and certified school personnel to carry concealed firearm. At, at some point, you need volume. Two weeks after the Parkland shooting, despite an impassioned plea from students, Florida legislators passed part of what would become a $400 million bill promoting the arming of school employees. Wayne LaPierre coined the phrase the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. And nobody has been able to show me where that is a, a false statement. But has anyone been able to prove that it's a true statement? We just saw in Maryland that that uh, school resource officer came and literally engaged the shooter. Police accuracy rate is 18% when they're being shot at. When they're not being shot at, it's 30%. Okay. That's not very good when you have a sea of kids in front of you and you're a teacher. Guess what? It's a chance. And guess what? Even if the teacher, and everybody gets mad and it sounds horrible, even if the teacher misses the gunman and God forbid, God forbid, hits a student, hits two students, is that not better than that gunman taking out the entire class? If it is a war, sometimes you have casualties in war, and that sounds harsh to say but I want the casualties to be the lowest number possible. So can I interrupt you guys? Please. Um, in the time we've been sitting here, there's an active shooter situation at the UC headquarters. Wow. Wow. Good afternoon. We are following a tense situation unfolding right now in San Bruno, California. Sadly, law enforcement has converged on the YouTube campus uh, because of reports of shots fired. I don't want to say this because I don't know the details. Let's say San Bruno, so that is California. How you phrase it, because yeah. my answer is going to be the same. Okay, so, so, I'll just say like this: Since we've been sitting here, uh, shooter has entered YouTube uh, offices. We don't know uh, how bad the situation is. Why are these mass shootings happening with such frequency? The Never Again kids turned to social media and, with the help of the powerful gun control advocacy groups, organized one of the largest single day protests the country has ever seen the March for Our Lives. Today, we take to the streets in over 800 marches around the globe and demand common sense gun laws. What do you say to those critics, including some of the Douglas students, who say they don't want their teachers to be armed? Yeah, they're, they're children. And they have a perspective from a child. This is the white light of change. So ek hoop julle sit hier vanaand <laughs> en julle kyk na hierdie goeters en julle dink soos wat ek dink dit is silly. Né? Nee? Is dit nie silly dat dat Amerika nog nie vir mekaar gesê het luister ons kan nie laat kinders oor 'n counter gewere in die hande kry nie. Soos wat sy daar sit in 'n onderhoud het met hierdie ou wat konstant op die TV vir die mense sê koop gewere. Terwyl sy daar met hom sit, is daar 'n shooting wat gebeur by die YouTube headquarters. Dit gebeur heeltyd in Amerika. Maar iets wat my die meeste geskok het, in die laaste tyd het ek gelees en ons een ander land wat ook die gun control het nie. En ek ek wonder of julle kan raai wat se land dit is. Meeste land, mense sal sê Mexico, weet? Drugs, hè? Huh? Iemand? Niemand. Switserland. Switserland is die enigste land op hierdie planeet saam met Amerika wat nie gun control het nie. Want Switserland het in die verlede toe in die ou dae het hulle vir mekaar gesê, luister, ons het nie 'n army nie, want die Switserse army was baie klein, want Switserland's maar 'n klein land. So as hulle nou in oorlog moes kom, dan moes die mense van die land beter gewere gehad het <laughs> as die weermagmense om actually net vir die mense te kan sê hoorie ons moet begin beklei, vat julle gewere, let's go. So dis hoekom hulle nie gun control het nie. Jy as 'n jong laaitie kan stap in 'n in 'n winkel in in Switserland, jy kan 'n geweer koop. Maar nou is my vraag: Hoekom gebeur dit net in Amerika? Waarom gebeur hierdie mass shootings konstant in hierdie movie se land daar aan die ander kant van die planeet, maar Switserland wat dieselfde regulasies het, het nie enige mass shootings nie. Mense vat nie gewere nie, hulle hardloop nie in skole in nie, hardloop nie in kerke in nie, hulle hardloop nie in moskeeë in nie, hulle skiet nie mekaar dan nie. Maar hulle het dieselfde regulasies. Ek wil hê pause net geraai vir 'n oomblik en dan gaan aan die einde van die diens sal ek vir julle 'n bietjie bietjie weer sê hoekom hoekom ek hiermee begin het. Maar kom ons kom ons pause net gou 'n bietjie en ons rewind gaan net so 'n bietjie terug na na na ons teks toe van vanaand. Die geskiedenis agter die teks. So julle moet besef die mense in die antieke tyd het het 'n verskriklike ding gehad oor public spaces. Hulle het 'n verskriklike ding gehad dat as jy by die tempel of die sinagoge is, moet jy baie goed lyk. Jou geloof was iets wat nie noodwendig iets met jou self gemaak het nie. Jy het nie regtig baie um Bybel gelees of iets soos dit genoem, wel die, nou nie Bybel nie, maar die die Torah, die wet en goeders, jy het dit geken, maar jy wou vir mense wys jy ken dit. So in elke opsig was die Jode baie geset en die vroeë Christene ook. Dis hoekom Paulus in al sy briewe, dan skryf hy ook vir hulle, moenie hierdie geloof 'n public space ding heeltyd probeer maak nie. Geloof moet eers iets aan jou doen. En nou moet julle my mooi hoor dat ek sê glad nie dat om jou geloof in die publiek uit te leef is verkeerd nie. Dit is die beste ding wat jy kan doen. Dis goed. Maar dit moet eers iets met jou doen. Moet eers iets aan jou hart doen voordat jy dit in 'n public space kan intrek. En vir die antieke Christene en die Jode was dit so iets gewees. Hulle het eh, geloof gevat, hulle het gebid op die straathoeke sodat mense letterlik daar verby kan stap en sê, "Wow, kyk hierdie Christen." Of kyk hierdie kyk hierdie hierdie ou wat vir Jesus volg. Baie van die van die van die eerste uh, Christene wat vir Jesus gevolg het, baie van daai mense, daai selfde mense wat palmtakke voor hom en klere voor hom gesit het toe hy in Jerusalem gekom het, dieselfde mense het 'n paar dae later het daar gestaan en gesê kruisig hom, kruisig hom. Want hulle het 'n tipe geloof gehad wat baie as mense kan sien jy's goed, dan like hulle dit. Dan is hulle in. So hulle fokus was op public spaces. Hulle fokus was op hoe lyk ek as Christen vir ander mense? Hulle fokus was op hoe lyk ek as Jood, as volger van 'n rabbi? Hoe lyk ek vir die ander mense wat wat na my kyk? En dit is vir my so mooi eintlik. Dit is hoekom Jesus in die tempel ingehardloop het in sy laaste week in hierdie stad. Want hy sê vir daai mense: "Julle verkoop goed in hierdie tempel. Julle maak dit hierdie publieke plek wat niks met julle doen nie." Die tempel is 'n plek waar jy eintlik moet kan kom bid en dit moet jou hart verander. Dit moet jou hele mentaliteit, jou wese en alles kan kan skuif. Maar julle is besig om goed te verkoop om geld te maak hier binne. Julle het vir mense probeer wys hoe goed Christendom moet lyk, hoe goed Jodendom moet lyk deur om geld te projekteer op hierdie mense wat hier inkom. En ek dink dit was dit het vir die Jode baie gaan oor twee goed. Een was hoe benefit dit my? Met ander woorde as ek as ek kan bid en kan vas en voor eh, 'n kerk toe kan kom of tempel toe kan kom aan hoe benefit dit my? Kan mense sien ek's hier? Kan mense dit dit die fokus rig dat ek is daarmee hier, ek's daarmee betrokke? En sê dit my 'n bietjie apart van die ander mense. As ek nou terug in die skool kom in die antieke tyd, sou sou die ander kinders ook gesê het vir my, luister maar, yes, jy, jy is dan maar net goed. Dit set jou 'n bietjie apart. Jy is goed, want jy is by die kerk, jy's by die tempel, jy's by die sinagoge, jy is 'n goeie Christen, 'n goeie Jood. So vir die antieke mense het dit oor daai twee goed gegaan konstant. En ek dink Jesus het 'n ander mentaliteit kom skep as dit kom by geloof. En ek wil hê julle moet saam met my blaai na ons teks van vanaand, Matteus 6 vanaf vers 1. Ons gaan vanaf vers 1 lees. Ehm um, dink is tot by vers 20. As jy jou Bybel het, maak hom gerol oop. Terwyl jy hulle so blaai sal ek sê dat Matteus Matteus 5 tot 7 is is eintlik vir my een van die ongelooflikste stukke in die Bybel. Want Jesus staan hier op 'n berg saam so met 'n klomp mense en hy sê eintlik vir hulle waar die koninkryk van God gaan. Dis letterlik wat hy doen. Hy preek vir hulle. Hy staan op hierdie berg en hy sê vir hulle die koninkryk van God lyk so. En dit gebeur nogals vroeg in sy bediening en later as hulle hom kruisig, dan dan het ek baie keer by myself gedink, maar al hierdie mense wat op daai berg gesit het, was weer eens mense wat daar gesit het. Dit was van die disippels wat hom verraai het, van die disippels wat weggehardloop het. Maar baie van hulle wat daar gesit het, het gesê kruisig hom. Kruisig hom nadat hulle hierdie ongelooflike goed gehoor het oor waaroor die koninkryk van God eintlik gaan. Kom ons lees dit saam Matteus 6 vanaf vers 1. As jy hulle armes help, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skyn heilig is in die sinagoges en op die straat sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees. Hulle hou hulle da hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil op ook op aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En as julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie. Belowe ag behalwe Jou Vader wat jy nie kan sien nie, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dit's 'n mooi stuk in die Bybel vir my. Maar net omdat Jesus is besig om so te fokus hier op hierdie groep mense wat op die berg sit, hy kan sien, hierdie mense is mense wat like daarvan om in die tempels te staan en vir mense te sê, "Kyk hoe goed is ek. Kyk hoe gelowig is ek." Maar dan sien hulle ook as hulle armes help, dan gee hulle net wanneer mense kyk. Hy sien ook dat Hulle fokus is heeltyd op die public space van hulle geloof. En hy begin met dit. Hy sê vir hulle as julle armes help, moet jou linkerhand nie eers eintlik weet wat jou regterhand doen nie. So dis half asof Jesus vir hulle sê die fokus moet wees om armes te help moet jou eers verander. Iets moet binne met jou gebeur en dan kan jy iets anders gaan verander. Voordat jy iets in 'n public space intrek, moet dit eers iets met jou doen. Met ander woorde, die vraag vir my is, is as dit kom by waar lê ons fokus? Dit ons mekaar kan vra as ons uitreik, is ons fokus regtig om nie in 'n public space in te hardloop en vir daai mense te wys jy's kyk hoe cool is ons nie. Kyk hoe goed is ons, kyk hoe gee ons, kyk hoe nice is ons nie. Maar as ons fokus regtig om eers te sê as ek vir die armes gaan help, gaan dit my verander. Jesus moet iets met my doen. Die Gees moet iets met my hart kom doen en dan kan ek iets gaan doen vir mense. Is dit ons fokus? Is dit hoe ons dink? En dan praat hy oor gebed en hy sê dieselfde Hy sê as ons bid, moet ons op die straathoeke gaan staan sodat mense ons kan sien nie. Moenie net in die public space ingetrek word en jou fokus lê daar nie. Jou fokus moenie wees van eers maar kan mense nou sien hoe awesome ek kan bid nie. Jou fokus moet eers wees kan my gebede my verander. Dit is my so mooi dat hy die onsse Vader ook gebruik want hy sê eintlik vir hulle gee my vandag my daaglikse brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Geef vir ons wat ons net nodig het. Geef vir ons iets wat ons kan verander hier en nou. Vergeef ons ons sonde sodat ons ander kan vergewe. Sodat ons verander om ander te gaan verander. Maar dit moet eers hier binne gebeur. Dit moet eers met my gebeur voordat ek enigsins dit in 'n public space in kan trek om ander te gaan verander. En nou vanaand is my vraag weer waar lê ons fokus? As ek bid, wag ek dat mense kan sien, kan hoor hoe ek bid, wat ek wat ek sê of het ek al deur so 'n journey saam met God gegaan dat my gebede my regtig verander en dan trek ek dit in die public space in en mense kan dan eers sien, eers maar hierdie gebede doen iets met my. Dit verander my. So 'n paar uh, jaar gelede, julle sal onthou in 2016 nou Wade van die kerk wat uh, die wêreldrekord gebeur het gebreek het in die 400 meter. Nou Wade was iemand ons het baie te mekaar gehardloop toe toe ek jonger was, toe ek nog hare gehad het. So ons het baie te mekaar gehardloop, maar Wade kon nie 200 hardloop nie. So hy was nie baie goed in 200 nie, maar hy was 'n 400 meter atleet. Jesus, hy het vir jou stikkend gehardloop op 'n 400, maar hy kon nie 200 hardloop nie. Hy het baie gesukkel. Nou ons ken vir Wade nou al vandat hy 'n student is. En ek kan vir julle sê daai ouetjie se verhouding met die Here so sterk omdat hy is iemand wat in sy binnekamer sit en bid en regtig journey saam met God en sy hart word geskuif deur wat God vir hom sê, wat God met hom doen wat die Gees met hom doen. Why dis iemand wat vir my eers in sy binnekamer gaan bid en dan gaan kniel hy op daai baan en wys vir mense, maar hierdie ding het my verander. Hierdie ding is awesome. Ek het 'n wêreldrekord gebreek en ek het dit gedoen tot eer van God. Maar dit het hom eers verander. Want ek weet Wade was in 'n plek waar hy heeltyd beserings gekry het, waar hy gatvol was op 'n stadion vir atletiek, verskoon wat ek nou gesê het. Waar hy gatvol geraak het vir atletiek. En hy gesê het ek gaan dit nie meer doen nie. En op 'n stadium moes dit hom verander. Hy moes begin bid. Hy moes op 'n nuwe journey saam met God gaan en dit het hom verander en so kon hy dit in 'n public space intrek. Jesus sê dan vir die mense as jy hulle vas, moet dit ook nie doen nie. Moenie rondstap en vir mense wys jy s'n maar dis nou swaar. Kyk hoe swaar is hierdie journey van God wat ek nou stap. Kyk hoe kyk hoe moet ek lyk? Like? Kyk kyk hoe lyk like my hare? Kyk hoe lyk like my gesig nie? Hy sê maak jouself skoon, lyk like goed. Mense moenie eers weet wat jy doen nie. Maar dis omdat dit jou eers moet verander Laat dit jou hart eers verander voordat jy ander mense kan gaan verander daarmee. En die vraag is waar lê jou fokus? En ek challenge myself hiermee want as 'n dominee baie keer dink ek ek ek, ek trap in die trap en ek's dood eerlik met julle. Mens trap in die trap dat jy baie keer as jy bid, as jy as jy as jy worship, as jy enigiets doen, dan vang jy jouself waar jy dink maar maar wat dink ander mense? Hoe kyk ander mense na my? Wat sal ander mense nou dink as ek nou hier moet staan en hierdie goed moet sê? As die dominee sê gaan volgens die mense kwaad wees vir hom op maandag, asseblief moenie wees nie. Maar jy worry heeltyd wat mense van jou dink. Wel, my geloof verander my wanneer ek ophou worry wat mense van my dink. Wanneer ek regtig begin dink maar hoe kan my geloof my hart net verander? Hoe kan ek in my binnekamer gaan sit en met God 'n verhouding hê? Met die met die lewende gees in jou 'n verhouding hê voordat ek projekteer op die wêreld. So ons het baie gefokus op hierdie eksterne spasies in die afgelope tyd, maar ek wil vanaand vir julle sê, jy moet jou interne spasie eers geskuif kry voordat jy enigiets buitentoe kan vat. Voordat jy tradisies begin verander in die samelewing challenge moet jou verhouding met God in jou binnekamer, jou hart moet anders lyk. Like. Dit moet eers iets met jou doen. En ek wonder altyd, hoe sal ons skole lyk? Like? Hoe sal die kerke lyk? Like? as ons geloof 'n ding raak waar ons as mense eers self verander word voordat ons goed hier kom verander. Nou die vader van ons kerk eintlik, die ou wat die reformatie begin het en en op die ou ende eintlik gemaak het dat ons afstyg van die rooms-katolieke kerk af en die NG Kerk begin het en alles is Martin Luther. Nou Martin Luther was 'n ou wat konstant vir mense gesê het jou verhouding met God, sy genade, sy liefde en alles moet jy self gaan beleef in jou binnekamer voordat jy vir mense daar gaan daarvan kan vertel. Jy moet self God se liefde gaan ervaar en dit moet jou hart draai voordat jy vir mense kan sê dis hoe God se liefde lyk. En dit is obvious. Maar ek dink ons hardloop soms in die publieke spasies in en ons proklaim net goed en dan maak ons mense seer in die proses. En dit is hoekom ek vanaand secret spaces met julle hanteer. Want ek dink jou geloof het 'n public space, dit het verseker. Hier by die kerk is ons saam as community en ons leef ons geloof uit teenoor mekaar. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daai secret identity wat jy het in jou geloof, daai secret hier binne jou, moet jou hart eers begin trek. As jy vir mense hier by die kerk wil kom vertel van God se liefde, gaan bid daaroor, gaan dink daaroor, laat dit eers jou hart skuif. As jy wil praat oor God se genade, gaan laat dit eers jou totaal en al shift voordat jy dit hier kan kom doen. Nou ek dink in ons week wat verby is met die land, dit maak my soms tyd so kwaad want ons ons hardloop dadelik na die public spaces toe. Ek het gesien dat weer eens hier in, in die week met met die verkiesing het mense dadelik gesê rassistiese comments gemaak en gesê ja hierdie land gaan nie verander nie. Weet jy, um jy weet hulle, hulle gaan die land oorvat en hulle gaan die land seermaak en hulle en hulle en hulle. Mense kom uit en dan sê hulle die horribleste goed in 'n public space. En dan sê ek vir hulle, mense wat wil immigreer omdat die land se verkiesing dalk nie gegaan het soos wat hulle gedink het dit gaan gaan nie. Dan sê ek vir hulle, het jy al ooit gaan gaan bid hieroor? Het jy al ooit in jou binnekamer gaan sit en gedink, maar as ek nou rassistiese comments maak, is ek besig om die wêreld te verander. Is ek besig om die land in 'n beter rigting in te druk? Het het hierdie comments my al eers verander voordat ek dit in die publiek intrek? En ek hoop julle verstaan wat ek nou bedoel. Ek dink ons land het 'n tekort daaraan. Ek dink ons land sukkel daarmee. Nou gaan afsluit met hierdie idee. So ek het vir julle begin deur om vir julle te vertel van die Parkland shooting en en hoe horrible dit was. Nou iets wat my getref het van die die rede hoekom Switserland en en daai lande nie nie sukkel met dieselfde issues nie. Dis een ding. Mense het daaroor geskryf. Dis omdat Amerika 'n set op public spaces. In Amerika kan jy mense gaan skiet in 'n skool en jy kan dit op Facebook laai en mense gaan like dit, hulle share dit en dit is hierdie soeke na fame. Met ander woorde, die verandering wat hulle bring, doen hulle in 'n publieke ruimte. Die Switserse mense is baie gaan sit eers in jou binnekamer. Gaan worry eers laat dit jou verander, laat dit jou laat dit laat dit iets met jou doen. Gaan dink eers mooi daaroor, bid eers mooi daaroor. Dis hoekom hulle nie mekaar skiet nie. Maar die Amerikaners hardloop dadelik in 'n public space en dink, "Jesus, maar wat kan mense nou van my sien? Wat kan mense nou sien kan ek doen?" En dan raak dit skadelik. Dan raak dit horrible. So dit is vir my die antwoord op die vraag, waarom gebeur sulke goed in Amerika maar nie in ander lande nie? Dis as ons dit in public spaces heeltyd begin intrek, dan gebeur horrible dinge. Want Jesus het vir ons kom sê in die manier hoe jy worship en die manier hoe jy bid en die manier hoe jy vas en die manier hoe jy 'n verhouding met my het, gaan eers en verander jou hart. Gaan eers na jou binnekamer toe, gaan diep binne jouself en vra vir jouself eers hoe lyk God se genade en sy liefde voordat jy in 'n public space inhardloop en dit gooi na mense toe. So, ek gaan oorgie aan hulle Matthew gaan vir julle ongelooflike mooi lied speel en ek dink Hierdie lied praat met wat Jesus gesê het ons moet bid, die onsse Vader. Hy sê eintlik bid vir hierdie simplistiese goed. Moenie bid vir fame en fortune en rykdom en geld en al hierdie goeders wat jy kan kry in jou lewe nie. Moenie bid vir dat jy goed kan lyk like in die publiek nie, maar bid vir hierdie ding, gee ons ons daaglikse brood. Gee dit vir ons. Vir ons almal. Vir die mense wat in Kailicha sit, vir die mense wat in Stellenberg sit, vir oral. Mag almal dit kry. Mag almal die liefde en die vergifnis van God ervaar, selfs dat ek hulle vergewe met hulle oortredings dat hulle my kan vergewe en God my kan vergewe. Nie dat ek inhardloop en sê maar jy's verkeerd en ek is reg en daai tipe van gaan sit eers in jou binnekamer en gaan dink oor die liefde en die vergifnis wat God vir jou gee. Dat dit jou verander voordat jy dit in public spaces intrek. So ek wil hê net al waar jy nou sit, wil ek jy sing sing hierdie lied saam, hierdie ongelooflike mooi gebed wat Jesus vir ons gegee het.